Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. ongi etorriak entzule. Kantuz kantu emankizunaren atal berri bat irekiko dugu gaur eta hori bezala gonbidatu ezberdinak izaten ditugu honetan eta gaurkoan ere proiektu berri batetaz mintzatuko gara eta gaur aski berezia izanen da eh, eskainiko dizu egun lana orain dela ilabete zonbaitzu argitaratu izan zen basoan izeneko ba, lana izango baitugu izpide hemen ditugu bi gonbidatu Beinat, hasiari Eta bai. Joseba Irazoki, kaixo egun hon? Kaixo egun hon. bai. Ah, ongi? Bai. Ongi bai. Bai. Eh, proiektu bat eta mintzatuko garela, eh, zuek zuen e, ibilbidea baitu zuen aldetik, ez? Eta aldi honetan elkarlan bat burutu baitu zuen, naiz eta aspaldian ere bazabiltzaten, ez? E, elkarrekin e, aman komuneko gauzatxoak sortzen edo? Bai, bueno, bai, bai, urte batzuk, eh? lehen aldiz elkartu ginela, horrela erlazio pixkat, e, sortu zen Erroiko Festivalaren arira, e, eh, hor e, bainatek antolatzen duen e, jaialdian, ba, jotzen egon naiz atxaldeko zikloan, eta hor elkarrezagutu, eta bueno, ba, hor pixket mamitzen hasi zen erlazioa, biziko pertsonala, eta gero bai, e, ontzela aukeraren bat, ba, ba, ba, elkarrekin jotzeko duoan, e, arra izan zen e, diska honetan bezala, orkesten dugun diskan bezala, Robi Baixo musikaria, e, ba, deitu nion bainatia musikaria amerikarria honen honi buruzko zerbait egingo genuen elkarrekin, benik bere ahotsa agitz e, igualtxo ikusten nuelako, Eta, bueno, pixkanak hasi ginen gelditzen, emanaldi baten bat egin dugu genuen e, duoan, eta gero ja, bueno, ba, taldea sortu dugu, diska, eta hori dena. Mhm. Taldea osatzera inorduan, ez da bai. proiektu bakarrean gelditu? Bai, bai, bai, e, bai, uste ja, talde, ba. talde hartu duela, bai. ba, Julen Asarirekin, eta orain Mikel mm. Artieda basuan. Eta Mikel uh, Artiedarekin. Hori da, ah, bai. bai. Horrek erran nahi du, diska gehiago izan ditzazkegula, edo beste proiektu batzuetara begira ere jarriko zaretela? Ba, ez, ez dakigu baina gogoa go, dut, bai. Bai? Ba, segitzeko la gure erritmoan abentura hori, mhm. bai. sorturira -hmm. Sortu dira ahaide berriak nere baitan, eta ikusiko emeki nola genen dugu afera hori. Aha. Horrengon behin ipein, Robi Basoren mundua izan duzu oinarri, e, bere pentsamendu eta bere diskografiatik arturiko e, harturiko lan batzuk e, oinarri hartuta, e, experimentazioaren bide hori harakatu nahi izan duzu, edo zertan datza induzuen lana? Ah, nik ez nuen ezautzen, uh, e, Robi Basok, eta uh, amoratu niz bere uh, musika eta kantuarekin, baina uh, Joseba, esker zautu dut, nik ez nuen ezautzen. Ordean uh, sekulako gauza ederra deskubritu dut, eta nire baitan ados uh, eh, uh, eh, errandut proiektu, proiektu horien dako. Mhm. Bai, e, bai, dizkan buti gora bera eta lehen erranduten bezala, abia puntua hori izan du da ez, bai, Robi Baxoren musika, E, az, proiektu hasieran elkartu ginenean hori nahi izan genuen ez, ez genekien e, diska bat egingo genuen edo, baina onan genituen bere e, kantatutako abestiak landu, bera berez e, gitarrista bezala da gehiago ezaguna, pizza instrumentalak egiten zituen hau ere, baina bueno, gu gure alde abestutako alde hori nahi genuen landu, e, kantu formatukoa, eta e, hortan hasi ginen, e, eta behin ikusi genula, ba, egian diska bat egiten algenula, ba, elkarren gana jo genuen, eta hauek e, ba, e, ongi ikusitzen proieta da, bueno, e, interesgarria ikusten zuten, bai robi Basorengatik, eta bai, bueno, belaunaldi desberdinetako musikariak elkartzen ginelako, baina ere argi errantzi guten beraiek e, argitaratzen dutena euskal musika dena dela edo bueno, euskal kultura e, oinarria duen Eh, ba, ba, musika egiten e, argitaratzen dutela, ez? Orduan hor ere ba pixka bat e, ez dakit be, bir planteatu genuen proiektua do, baina ikusi genuen ba bai Robi Basoren arrori mantendu bar genuela, baina igual gure kulturara ekarri bar genuela eta diska ba erdita erdi izan du da, eh? Azkenean bost kantu edo dira Robi Basorenak, batzuk euskaratu ditugu ez denak, pare bat e, ingelesez mantendu ditugu. Eta gero, bertze bost sorkuntza daude propioak, binatenak, eta gero pare bat instrumental Orduan, eh, azkenean, horlako nahasketa bat eh, egondu da, ba, ba bi, mundu, bi mundu hauena ez, barrobi bat xorina, eta gure mundua, gure euskal munduarena. Mm. Ontzen garatzen joan den proiektu bat izan da, ba, bain hainbat kantu entzungo ditugu gaur, eta iruditzen bazaizue, diska irekitzen duen kantuarekin. Eh, Agiatuko duenuka edo, zer dio zuen? <laughs> Ongi, ongi. ongi. Zer gati gitu irri? Ez dakit nik, urus eta nintzelarek irri egiten dut bakarrik. <laughs> Seinale hona orduan. Bai, barka hona. Entzungo du. etxederekin Gorputzak dira mardoak Eta gaua zulatzera Come in, voice from inside. Robi Basoren bertsio bat mm. eh, dugu honakoa. E, Robi Baso ezagutzen ez duen horrentzat, eh, estatu batuetako musikaria handi bat izan da, e, irurogei garren amarkadan, Marta tamarta, larogei garren amarkadan aritu zena? Ba? Bai, bai, bai, bai, bai. E, ez ezaguna izan zen, bere bizirik egon zenean, Eta gerora ere, bueno, gero eta gehiago ari da eh, rekonozitzen, baina ambito ahitz undergroundetan edo eh, musikaren artean gehiago. Baina, bai, e, ba, oso gazte hiltzen, horla e, istripu bate, ospitaleko istripu bate batetan edo, baina emari handiko musikaria, zakitzen bat diskarregitarate zituen, baina pila bat, eta bueno, hasi e, zen musika folk amerikarra doi jorratzen, gero eh, eh, hasi e, zen interesatzen ere indiako musika, musiketan, bai e, ameriketako indioen musiketan, eta baita e, ba, asiako indiako e, musiketan. Eta bai, eh, gerora ere justo hiltzenean erraten dute pianoarekin bera, erran bezalaren nago, e, gitarrista bezala izan duda gehiago ezaguna, baina hasi zen pianoarekin konposatzen eta bere bueno, eh, burua edo zeukan ja orkestazioak egiteko ba, pentsamenduarekin eta orduan bueno, nik uste oainikan gehaunitz gehiago emango zigun musikaria izango zela roi baso, baina erran bezala ba, ba hori, istripu bat, e, mediku baten e, akatz hiltzen aniltzen, eh, mhm. eta eta, bueno, pena, baina nik uste eman du, utzi duela nahiko ba, obra potentia. Mhm. Lan egiteko molde berezi bat ere bazuen, edo unibertsio ez berezi bat eh, ordezkatzen zuen, edo? Ba, i, i, da bere biozta espirituak ditu eta a, aldatu ditu hainiz gauzak, poetikoki uh, sartu da bere soinuekin uh, gauzak deskribatzen oso manera unki garri batekin eta partikulazki gero bere kantua nahastu zola uh, haren uh, komposaketak oso ederraka izan dira Flor de lis, e katedral uh, oso ni maite duta hainitz eta boa, zinez, uh, eh, uh, eh, bai, komposatzaile zigarri hona zen, bai. Mhm. Bai. <laughs> bai. Ba, diskara ekarri dituzue eh, kantu batzu, errandu duzue erdi eta erdi, bixate, behi kulturen arteko enkontru bat ere mhm. egin duzuela, edo behintzate ba, elkargune bat esperimentazioaren bidetik e, sortuz edo bilatuz? Bai, pixka bat bai, baina ere egia da, bainaten ibilbidea e, jakinta, eta nik gauza desberdinak egin ditut, baina e, <laughs> nahiko gauza experimentalak ere, E, hori kontutan hartuta, nahiko diska entzungarria egin dugu. E, erran bezala, e, kantu formatua aukeratu dugu. Ebiltzen e, improvisaketan gehiago, edo soinuekin gehiago improvisatzen, edo experimentatzen. Baina nahiko diska entzungarria egin dugu, nire ustez. E, e, e gero, bai, e, igual e, belarri guztietan, guztiendako ez da izanen, baina nik uste ba, ba, bai, esperimentatu dugula, baina e, gure alde esperimentalena ez da guztiz agertu, eh? ba, momentu batzutan bai, baina urrengo dizkat. Ba, <laughs> Hori bilatu, bilatu duzulako edo... Piskat bai, nik bai. uste eh, kanten aukerak eta horregatik izan, bai. gutxi gora bera horri begira nik bederen, bueno, uste bai, Hene partetik uh, kontrabandista arrunt uh, nez, uh, maite ditut hainitz uh, kantatzia edo leoferre edo garaibeko haide hain polit uh, oiek uh, gazteleraz edo jazz standarrak baita ere Uh, maite ditut hainiz kantuak eta partikulazki e, e, ene iparraldeko kantu tradizionalak ere Ordian eh, pentsatzen dut e, abenturak badirela denetan, e, partikulazki interpretazioan, denik ez ditut hola muga formalak emaiten musikarena artian, baina bai, ba, eta talde hori badu potentziala pentsatzen dut, haren sensibilitatearekin, beste froituak emaiteko, ba, ikusiko, baina ene partetik presniz, bai, eta haintzina edo joaiteko. Ba, entzungo beste kantu bat, egiten bazaizue. E, zuen autonutziko nuke, ez dakite, eh, bazen orain eh, aurkeztu nahiko zen kanturen bat, edo? Bota. Ah, bon, Ni maite dut hainitz uh, Josebaren uh, joku manera ene maitea bilhuak kantu hortan. Eta pixkat badu uh, uh, be mm, indiako sapore uh, hori. Mhm. Eh, eta haren akompainamendua oso fina da. Eta mm, uh, junez suberu, ba, omenalditxo bat uh, egin dut eta mm, bai, sapore desberdina badu, fina, eta baitare biztan da guria, eh, mendikoa. Nene maitiak biluak oietak koloriak tak gori. Nie, maj ty, jak biluła koni, tak kolor jak gori. Eskikolaria laria aldi xuri Zilar fina eduri Eta bera xarme garri Beste oro, oro Beste horren garen gainetik Nik baditik mila ardibortian hartzan ekin ortillanarcia añequi catalunya ne dimandó merec si l'hardegui ora coroba hartianan haratsan neki lodeesia milaren hartianan silar kargekini Ora koroykenik hartako emozue Frantziako errege Frantziakoa ez palin bada Espainiakoa be decimada, serve y temperadore. Serve y temperadore. zuberoko kantu herrikoi baten moldaketa dugu hau. Nola egiten duzu lan? E, moldaketek badute arrisku bat ere ez? Diote, zertan oinarritzen zarete eta noraino eraman nahi izan duzu kantu hau adibidez? Bueno, pentsatzen dut bakoitzak badugula gure hizkuntz propioa edo hori bilatzen dugula batutan eta hortik hasita ba, ba, kantuari segitu, ba, ba, ba, zure izaera hori ere isladatu nahirik, eta, bueno, e, bai, e, nik uste hori dela bidea, bakoitzak daukan hori, background hori, ba, ateratzea, eta gero kantua laguntzea, ez, azkenean, e, kantua da gintzen duena, edo orduan e, saiatu, Eta bai, esaten alda ez dela sobera estandarra <laughs> egiten duguna, segurazki, baina, bueno, azkenean, ba, hori da guk egiten duguna bertela ere, orduan, mm. bueno. Naiko natural uste eta ateri zaizkigula arregloak edo ez, azkenean, pentsatuak izan du dire, baina gehiago izan du da ba, momentuko gauza, do sentitzen genuna, do ateratzen zitzaiguna, eta egiarran ez du e, horrela dudarik izan edo bakoitzarek bakoitzak egiten zuen e, lanarekin zergatik uste dut e, direkzio berdinean geun dela eta musiko lertzeko uste dut eh, modu berdintsua dugula hmm. orduan bueno bai uste dut nahiko errei satera zaizkigu Hori da zuen lanaren funtsa elkartu eta ba. pieza baten gainean elkarrekin ba. momentukoak ba. sortzen ba. duenarekin hori da bai egitea eta kantuak badu eh, gakoa, eh? poetikoki emaiten da dauku ola, giltzak, bideak, sentimentuak, eta bai, erran duzun bezala jo, hmm. oso instinktoki uh, eh, uh, eh, joeten gira hortaz, hmm. eta gure indarrak juntatzen, gure xaporeak, soinuak juntatzen. Hmm. Bakoitzak zer ekartzen du? Hor irukotean zaudete, Julen eh, bai. semea ez duzu hemen, baina. Bai, bai, zer eh, nola osatzen zarete, nola borobiltzen duzu, eh? Semeak ba, ba, baditu, ba, badu eta erritmoaren sen, sensua oso azkarra, zeren ikasi ditut baitare bon, gure eskoleriko dantzak, lehenik, dantzaria izan da kibikibitik, <laughs> eta hau pasango altxa eta fandagoetan eta hola. Hau da eskola bat oso ona ritmoen dako, eta gero izan da Kongo nere amala, oma bost haren atabalak eta haren ritmo uh, ezagutzen eta jotzen eh, gauak eta egunak eta meki meki ezautu du bateria, jazz eta free jazz uh, bateri hori, eta guai joaiten da pixkat uh, iran eraino, uh, uh eta olako uh, paisajetan eta um, rom munduan ere hango erritmoak uh, eta ikasten. Baina badu baita ere poetikoki um, mundu sonoro bat oso fina eta emaiten eta kontatzen du nahi bai duzu historioa baita ere bere soinuekin, bere frasearekin nola mm. oso ez dakit uh, eh, instintiboki, mm mm-hmm. hori eman komunean duzera gian iruek Bai, nik uste bakoitzak eh, eh, hori e, eh, e, lenguaia propio bat bilatzen gaudela, eta nik uste hori dela bai. zekit, musikariaren edo bai. artisten <laughs> e, gauza bizitza guztian zehar ez, bilketa hori edo bilaketa hori ez, eta eta julen nik uste badula ja hori, ezaugarri bat ez, e, nik baino gutxiago ezagutzen nuen, orain nik uste dut ja ezagutzen dutela, ba gehiago jo berarekin eta baina bai erraren ukeia badukala bere hauts propioa eta bueno, hori da nahiko bueno, zaila da eta garrantzitsua ez musikari mm. batean orduan eh, erran bezala bai bai kantu hau e, eh, gatxari aditu izanen dio maiz baina eh, duan joa izan agenun erdi improvisatua dago ere gitarra baina bueno, giro bat banun ba, ba, ba, buruan Baina Julenek bertan egin zuen toma batean, orduan, mm. gauz batzuk nahiko bai, instintiboki e, bai, ongi ateri dugu, bueno, bai, bai hori. Mm. Instintoa, momentuan momentukoa, experimentazioa edo, hori gehiago free munduan, eh, edo jazz munduan ikusten da ez? Eh, Fri munduan, bai. Eta egun batez uh, Josebarekin, otuan, uh, aitu dut lehen uh, why the mountain, uh, what the mountains are black. Eh? Hmm. eh? eta diska horretan, bi diskak badira, ez? Zut bidit labekoetan. Bi eh, tomak, eta zer dira toma horiek, eh, eta musika tradizionala, Greziakoa. Greziakoa. Greziakoa. Eta <laughs> inglesek hori egiten dute, ez? Grabatu dute hori. Bai, bai, bai, bai, bai, Eta, inglesek eman dute traditional and free music. Eta da, hori tamar, jamina behatzion, eta hori tamar, berrogei ur, eh, amarkadako, ba, herri musika, greziako herri musika. Bai. Eta, ba, bai, ere, bai, bai. ere, libreak ere. <laughs> Libreak, bere, buah, bere bihotza, bere indarra emaiten, ba, gure Michele Txekopar bezala, <laughs> edo baina ditoiz bezala, eta, wow, oso askatasuna, askatasuna, baita ere dantzetan, haren um, eta ala, oso musikari zinez trebeak. Eh? Mm Uf. Bai, bai, bai. Ah. Eh, bai, nik uste... Behin asaritarren ezaugarri bat nik hori uste dela, ez? Eh? Bai. galetzen zigutenean, nik zerraten, zerraten beraietaz, ba hori, eh, ba musikari askeak direla, ez? Eh? E, eh, nik igual jorratu dut gehiago musika mugatua dagoela iru, kanto, eta iru minututako kantuetara eta gauz egitara, Baina, bueno, baina jantek ere, eta jurenek pensatzen dut ere egin izan dute, ez? Lehenago berak, ba, Ego Ameriketako musika maite duela, eta kanto mm. formatuan ere, bai. ibili izan du da, eta, bueno, Baina, bai, eskatasuna egon behar da, baina bai. musika egiten argita garbi. Bai. bai, bai, bai hori behar da zinez. Euskal Herri gutxi baitira ez? E, eh, talako bideak jorratza dituztenak edo nik nire... Bai, badira, bai. Badira. Badire, badire, baina, bai. bueno, beti ere Ba, hor eh, ez ezagunagoak edo sartzen, ba, eta mm. sartzen dire hor e, eh, zakit experimental e, etiketa horretan eta mm. gilago igual ez dira ezagutzen baina erranen nuke e, iparraldean igual badagola tradizio gehiago ba, mundua frantzian ere aiz garrantzitsua izan da eta arraen nuke egaldean jazz musika e, gutxiago eh, jorratu dugula eta eta e, bueno, nik uste bainikan e, e, badirela eh, badire, eta baino nik gehiago ikusten ditut nire nire benala hondikoak, badidez bidez, bainaten benala hondikoak baino, horiek gehiago ziren, ba, hori, kantu tradizionalak abesten zituztenak, edo jaz egiten zutenak, ikusten ditut gehiago, ba, klitxetan sartuta ber, mm. norbaitek hau, ba, igual <laughs> joko baina, baina, e, bai, e, nire ustez, e, Frantzia alde horretatik, ba, horrela egon du da, eta, edo, bueno, ta nik uste hori edan dutela gehiago mm. iparraldeko musikariak. Baina nik uste gerota gehiago, baina gehiago ikusten dut, ere benaldo, benaldo musikarietan, ba, badago laia jendea musika bai. guztiz askea bai. egiten ja, bai. Mm -hmm. Eta Mikel Laboa biztan da. Bai, bueno, nira, bai bai, <laughs> bai, bai, bai, bai. Bueno, Mikel kenduta, bai, bai, bai, bai, da. Askotan azten dugu, baina, bai. <laughs> Bai, klaro. Ba, mm. songi ba, entzungo beste kantu bat, eh, Blue Crystal Fire, bai. basoren eh, kantua da. Kantu mm. bat, mm -hmm. bertsunatua, ingelesez edo zuten zuten? Eo, eh, ingelesez, ingelesez, bai. your blanket, drown me, my love. Wrap your blanket, drown me, my love. basoan eh, proiektuaz mintzatzen ari gara, basoan taldeaz ere. Eh, mm-hmm. Julen Asiarik, eh, Joseba Irazokik eta Beinat Asiarik aurrera eramaten dutena, diska daueneko plazaratua da elkarrez zigiluarekin, daueneko jabeteak iragan dira, e, zuzenekoak ere eskaini dituzuela azpimarratuko dugu eta ustira lontan beran izango zarete. Mm-hmm. Hori da, bai. Beran, nun? E, kulturetxean. Kulturetxean, bai. zordotan duzu? Amarretan. Amarretan. Bai. Eta dagoeneko kontzertuak eman dituzue, Bilbon izan baitzarete, Donostian, eta besterik ere, beste... E, donostian errepikatuko, errepikatu dugu, daba-daban, ah, bai, eta... Bai, bai, mhm, eh, eta zer duzuarrera izan duzue? Bueno, aitzona, bai, bai, ba, eh? espero, eta espero genuen, baina nik uste espero baina hobea eta, bai, bai, loreak. Eh, beldurrakin ez, baina... Ah. Ez dakit, ari garen bizala, eh, badire kantu batzuk, kantu formata dutenak eta betze batzuk askeagoak direnak, gainera eh, zuzenean, ba, bainikan mutatzen ari dire eta badute punto, bueno, e, askeagoa oraindik eta ez genekin, seguro nola hartuko zuen jendea, baina bai, bai, jendea aitza aitza Bai. Gau, bero bat izan da, eh? Bai. Ba, bai. bero beroa. Bai, bai. <laughs> Bilbon eta Donostian Victoria Eugenia. Victoria Eugenia klubean eta orain dela gutxi da badaban egon ginen. badaban esan mm. duzuna. Bai. Mhm. Kontzertuak beraz ezberdina dira. Diskarekin bai. konparatuz eh, bai. free puntu hartatik segitzen ze. Eh. Bai, bai. Atrebitzen gira obi, eta gero eta gehiago gure kantuaren eh, bideetan, no, eta pozik. Bai. bai. Mm -hmm. Errepertorioa diskako repertori hartuz edo aratzako ere zuaztea. Nolako kontzertuak izaten dira? Ba, uh, gure errepertorioan egin, bai. Eta gero ikusiko, agian pieza batzuk, eh, berri batzuk uh, eh, etoriko dira mm. da. Mm -hmm. Bai, baina bai, orokorrean diska egiten dugu, baina bai, ari dire kantu batzuk mutatzen, eta nik uste mm bai, e, nik uste kantu batzuk azitzen ari direla, barandik, edo adu, bertze forma bat hartzen ari dire, eta bueno, e, bai, kontzertu guztiak desberdinak izaten ari dire. bai. bai. bai ba, berara hurbiltzeko gomita zabalduko dugu, mm -hmm. e, baina baionan ere izango zarete, eh, festival berezi baten baitan gainera joko duzue, etiopikoak eh, izaten baititugu bai. baionan urtero, aurten gaina bai. berezia izango, amargarren urturrena, ospatuko baitu ze? Hori da, bai, amargarren, edizioa izanen da, eta apirilako ogoita seian, emanen dugu beste kontzertu bat, bai. Basoan, bai. Basoan. Bai. E, festivala aste horretan e, izanen da. E, gogoratuko mm diguzu zein den e, festivalaren e, helburu nagusietako bat aski berezia bada, e, kulturanistasun hori bilatzen duena eta karrikara joaten dena ere, ez da? Bai, joiten gira karrika karrikaz, jendeari kontaktua okaiteko, merkatuetan, eta mm, baita ere hartzainak etortzen dira han zupian, eh, hango imuebloeren pian, uh, eh, eskolariak panoko kokarrikan eta baiz izanen da ere eh, poesiako martxa bat baianako karriketan, hola? Uh, izanen dira gauzak, bai, hola? Hmm. Esker eta eskoin, eta eta hango katua izanen da gure kontzertua. Uh, polo behirizeko sala simpatiko hortan, Eh, lehen partian izanen da bilaka talde talentu osa hori, eh, dantzari eta dantzari oso politak, oso indartxoak. Eta mm, bai, gero guk. <laughs> gero batxoan. Guk hartuko zuek hartuko duz eh, Ba, ba, bai. ba, Eta bai honakoaz gain, badietu zu beste itzordu batzuk edo, ari zarete pitiaka-pitiaka arrenda betetzen? bueno, pitaka, hori da, mm-hmm. badakigu, mm. bueno, denak gabeiltza nahiko lanpetua, baina bakenekin ere ez dela hau proiektu bat e, eh, masendako edo. Eta bai badugu e, elgoi barren, e, maiatzak eta gero iruñean ere badirudi ekainan joko dugula zugu datarik ba. baina bueno, ba. orainik ez dago konfirmatua. Ekainan agian, bai. ikusi dut bai. norbetan, mm -hmm. <laughs> siberon eta agian. Ba. bueno. Pitxaka, pitxaka. Bai. Kontaktak ba. zuen guruan. Bai, gero, ba. bai. Urratxe zurratxe. Eh, uste duten daia, bere urrian, badagola zerbait itzartua, ezago bere ah. konfirmatu, baina badirudien daiarare. ere. Torriko garela urrian. Urrian. Ah, urrian. Bai, badirudien. Markatuko du ere. Bai. Eta... Maite dut hola urratxe zurratxe joitea. Zentzua maiten du eh, konzertu, eh, konzertuen, uh, zentzua maiten du konzertuak, konzertuetan, hola. Mm -hmm. Hainitz, badakizu zertako eta nola joko duzu eta leheliko batean. Hori mhm. oso importanta da. Eh? Eta lekua ere importanta da? Jotzen ah, bai. duzen lekua? Mm, nik uste bai bai badaula bere bai bai influentzia edo, bai, bai, bai. E, bai, sonoridade aldetik, leku batzutan, abidez Victoria Eugenia, jendea, Victoria Eugenia jendea aitz urbil genuen, ez da estenatokirik ez dago, jendea dago bertan, orduan, eixiago jo bar duzu, edo, zakit, igual intimoagoa da, kontzertu mota hori, baina gero e, Bilboko kafe antzokian, jaba dagor estenatoki bat, muga publikoarekin, sonua ba, potentia da, rock sono bat da, orduan eh, zure interpretazioa desberdina da, orduan bai, bai badu, badu, afektatzen du bai. Mhm. Ba, osongi, ba, nik uste hortan utzeko dugula, zuen musika entzuten, segituko dugu dela Ederki. importantena ere ba, importantea ere izan da garko sola saldia, ez dut eh, kenduko hori, baina interesgarria izan da behintzat, zuen atzeko lan hori, gordetzen duzen hori azaleratzeko, eta ez dakit, bai gehiago gehitu nahiko zenuketen? Zer ez, gerrak eman, tokia egiteagatik, bai. Bai. proiektuari. bat, bai. Eta, beraz, ba, laizter, laizter arte esango izan. Ederki. Izan hongi. Mugan odor! Zarra langileen Oskiak zituzten josten Mauleko nagusien zan. Pelaguatico Guevara Cantas saconas en así Negutin cantar la gracia Urra hotza Eta horratzaren xista Ainaren baten bihotza Eta horkizunera Thank you.